Andalusam Došli smo do 180. hadisa. Hadis koji govori o osobi koja namjerno u toku Ramazana da po danu ima odnos sa suprugom koji je kefaret za taj prekršaj jer po ižma učenjaka postvari jelo piće i intimni odnos. to je malo duži hadis, a ne bi hurirete radi anhu, kal od Hurire se prenosi da je rekao Bejnema nahnu džulusun inde nebi sallallahu alaihi sallam idžajehu ređulun fekal. Dok smo mi sjedili, kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem došao mu je neki čovjek. Poslije ćemo vidjeti mi se čovjek radi, koji je to bio ashab. Zna se tačno po imenu koji je to bio ashab, kako je došlo u drugim rivajetima, mimo Buhari i muslima. Faqala ja Rasulallah i rekao je o Allahu poslaniće, helektu, propao sam. Fakale ma ehlekek ili kaže eu ma maleke. Pa ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve kaže šta te je upropastilo ili šta ti je? Kale, vaka'tu ala imraati wa ana sa'im. Kaže on, imao sam odnos sa suprugom, a bio sam postač, postio sam. Wa fi rivaje, u rivajetu, sabtu ehli fi ramadan. Prišao sam supruzi u ramadanu, prišao je u postelji. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hel teđidu rekabeten tu'tiquha. Kaže, imaš li roba da ga oslobodiš. Znači, već poslanik sam sada prešao na kefaret za taj prekršaj. Odmah ga pita za kefaret. Kale la, kaže on ne, nema roba. Kale, hel testati'u en sume šehrein mutetabi'in. Kaže, da li, e, da li si u stanju da postiš uzastopno dva mjeseca? kao kefaret. Kale la, kaže ne. Kale hel teđidu ame sitine miskina. Kaže, da li možeš, da, da li si u stanju da nahrani 60 siromaha? Kale la. Kaže, ne. Kale fesekete nebiju, sallallahu alaihi wasallam. Ovo su riječi Buhrire, kaže, pa je ušutio vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam. Spomenite, znači, ovdje tri stvari, znači, oslobađanje roba. Post, uzastopni post, e, dva, dva, mjeseca, e, Ramazan, dva mjeseca uzastopni post, bez prekida. I treće, e, da se nahrani 60 miskina. To je kefaret koji je spomenut u ovom hadisu, tefeku ali. U nastavku hadisa kaže, benima nahnu ala dalik id ete nebiju sallallahu alaihi bi arakin fihi temrn. Kaže da smo mi tako u tom stanju bili, E, došli su vjerovjesnik sallallahu alejhi ve utje ili e, utje ne sam dato mu je doneseno mu je arek e, to je ovdje ima pojašnjenje u naslovu kaže val areku miktel to je u stvari nešto današnje, ono, poput sepeta, znači od pruča, naprijed od pruteva, što se napravi od, od grani palmi. E, pojašnjenje u stvari da je to, da je to, da u to može stati 15 saa, 15 sa, jedan saa e, četiri pregršta, 15 saa e, količine hrane namirnica u zrnu. A u stvari to, kad se preračuna, to tačno dođe za e, pošto je 1 sa 4 pregršta, 15 puta 4 dođe 60, taman za 60 siromaha po 1, jedan pregršt ide za jednog sirmaha hrane, Taman onoliko koliko treba. Kaže, dok smo mi sjedili, dok smo mi e, bili u takvom stanju, donešeno je vjerovijesniku sallallahu alejhi e, znači e, ta, vrsta posude sa temrama u, ko, je bila temra. Kale Eine sa'il, pa je pitao vjerovjesnik sallallahu gdje je onaj što je pitao. Pa on kaže, kale ene, kaže ja sam, kale hud hada fetesaddaq bihi. Pa mu je rekao poslanik, kaže, uzmi ovo i udijeli ga kao sadaku. Misli se kao kefaret za onaj prekša koji je radio. Znači, on nije imao, pa mu je poslanik sam ne dao od sebe. Fakale, ala efkare mini ja Resulallah, kaže, hoću li nekom ko je siromašniji od mene? Kaže, fe vallahi ma bejne labe teiha, juridu harre teiha, kaže, tako mi je Allaha kažeš ono što je između, između uh, to su e, istočna i e, zapadna strana Medine, između ili kaže ovdje Harreteiha, u stvari to su ona, ona kamenja, jel, ona, ona crno kamenje između, ovaj, koje su oko Medine, između ta, odnosno Medina koja je, koji okrižuju ta, dva kraja, kako onda spomenuli teha. kaže između ta dva kraja oko Medine, dva brda, ili doline, svejedno. Kaže, ma, ehlu bejtin efkare, kaže, nema, kaže, e, nema kuća koja je siromašna min ehli bejti, od moje kuće. Fadahike nebiju sallallahu alaihi sallam. Pa kaže, nasmijao se vjerovisnik sallallahu sallam, hata bedet en jabuhu, tako da su, da su se e, e, vidjeli njegovi zubi kada se nasmijao. Thuma kale, at'imhu ehlek. Pa mu je rekao poslanik sada kaže na hrani svoju porodicu ovdje ima pojašnjenje, ovdje harre, znači sam Maklis je spomenuo harre, do stvari znači erd zemlja, znači e, zemlja koja se zove harre, znači to je između, koje su kružili e, istočnu i zapadnu, e, i zapadnu stranu Medine. A u stvari to se Heđaretu sud, znači crno kamenje koje ima oko Medine. Dobro. Uglavnom, znači to je tekst hadisa. Hadis je na lihi Ovdje je napravio Mahdisi spoj tih ribajeta. Uglavnom, e, u hadisu se govori o tome da je došao, e, kako je prošlo drugim rivatima, i Buhari muslima, Selemetu e, ibn Sahr el da je došao vjerovisniku sallallahu alaihi wasallam, uplašen i rekao, mi, rekao mu propao sam. Pa ga pitao poslanik zašto je propao, pa mu on objasnio da je u da je, da je imao intimni odnos namjerno, svjesno u danu Ramazana. Pa poslanik sa nije ga ukorio, nije se ružno prav njemu i rekao, jel, ovaj, kako se to mogu raditi, gdje ti je ima, gdje, kakav si ti vjernik i tako dalje. Znači nije ga ukorio, nije mu rekao ništa ružno, nego ga odmah pitao, tako nije prešeno, Ebu spominje kako se desilo. Nego je pitao imaš li ti rakabe, odnosno imaš ti roba za osloboditi. Kao kefaret, zbog toga što je uradio. Pa on rekao da nema, pa ga pitao jel možeš da postiš dva, dan, dva mjeseca uzastopno. Pa on rekao, ne mogu u došlo, kaže, hel esabeni ila minesijam. Kaže, ovo mi se nije desilo, osim zbog toga što ja ne mogu da postim. Jel? Znači, nisam samo da postim, da sam mogu postiti, ja ne bi ovo ni uradio. Odnosno, čemu se tu radi? Radi se u, tome... Eh, ispravno svoje kako u revajatu došlo, hel u titu, hel u titu ila Znači, ovom se nije desilo osim, osim zato što sam postio. Znači, ne mogu da stvar da, ne mogu da podnesem da u toku posta ne imam intimni odnos. O čemu se ovdje radi? Radi se o osobi koja, koja se zove šebek. U, u fikskim knjigama, e, u nekim fikskim knjigama, naravno svim, spominje se da osoba to su, to su osobe koji e, la jakdir ala leđima osoba koja nije u stanju da nema intimni odnos u toku dana posta. Znači osobe koje ima jaku potenciju, odnosno jaku potrebu za intimni odnosom sa suprugom. I to je vrsta to je vrsta bolesti, devijacije kod osobi. Takve osobe postoji u stvarnosti. I za njih postoji posebni propisi, u fiskim knjigama se spominje, ja ovo nisam znao, ovo, ovo zanimljiva stvar da, ovaj, sam, da mi se desilo u stvarnosti, ja govorim lično za sebe, ovaj, da mi se desilo u stvarnosti da sam ovaj, sreo jednog brata koji mi se povjerio i rekao da onaj, ima jaku potrebu za intimnim odnosom, čak da, recimo kaže, preko deset puta u toku dana jednog. I ono, početku sam ja mislio da je, da, da je to, čovjek je djelovao jako iskreno, pa sam mislio da je to ovaj, da to nije normalno, da, ili laži, ili nešto, neki problem ima, jer nisam, nisam razumio kako, a on je, on ispričao to kao problem svoj, da ima veliku potrebu, on je to pričao sa druge strane, ne zbog posta, on je pričao zbog druge strane, zbog problem žene, koja žena više, a žena mu bolesna, pa ne može to izdržati, pa, pa s, te, s strane dolazi problem. Uglavnom, ja kad sam čuo od, e, e, od tog brata, znači on kaže preko 10 puta, on kaže u stvari, jel, standardno da, da, da se zna 10 po 15 puta na dan. Mislim, u, u toku 24 uh, e, sata, jel. <clears throat> I uh, kad sam to prvi put čuo, onaj, to, to dođe kao neki zaista izuzetak. Međutim, poslije kad sam učio u fiskim knjigama, dok sam studirao, znači naletio sam na to. Odnosno, prešao sam tu od fiskih knjiga iz Ambelijskog mezeba, da ima osoba kad zove Šebek, koja u stvari ima toliko jaku, jaku potrebu za intimnim odnosom, da ne, može biti, ni u stanju, znači, da, da to. I kakav je propis te osobe? Znači, ona je izuzetak. Takvoj osobi je dozvoljeno da ima intimni odnos, E, kad završi intimni odnos, okupa se, nastavi postit i nije dužna da napusti taj dan. Jer izuzetak od toga. Jer nema za njega, nemaš da njeg kaže treba na posti, kaže nek, nek tad uradi, pa nek nam šta će nam posti kad isto, znači u istom je To, znači to su malo ovaj, devijantni, devijantno u tom smislu. Znači, devijantno i vrsta je, znači, poremećaja kod osobe, vrsta poremećaja e, vezana za njegovo, za njegovo tijelo ima i poseban propis, znači da je njima, da njima dozvoljeno. E, pazite, ovdje, ovo što spominjemo ovdje, ovaj, e, da je, ova osoba ovdje koja je rekla poslanik Sansalem, da je ona imala intimnost, da je ona, da ona bila pod ovim propisom, ne bi poslanik Sansalem tražio od njeg da kefaret uradi. radi. E, tako da što ovdje ovaj, Abdullah Besam u komentaru gdje što naveo, kaže lijenehu, e, lijene bihi šebek, kaže jer, je, kod njega ima ta bolest e, šebek, znači, po, e, znači potreba za intimnu koji, ne može izdržati. Da je on bio po tim propisom, znači on bi trebao biti izuzetak. Ali on nije izuzetak, nego on slično to osobi, znači on je napravio grešku. On napravio grešku, nije sebi trebao dozvoliti, trebao je da, da bude strpljiv i tako dalje. U svakom slučaju, znači, a ovdje samo znači, iznimno spominjemo tome, znači, da postoje takvi ljudi, oni su izuzeci i oni imaju znači, poseban propis. I tako su islamski pravnici znači, svrstali pod posebnu kategoriju gdje imaju znači, izuzetni propisi za takve ljude. Tako imaju i drugim oblasima, naravno. I u drugim oblasima ovaj, vezani za određene, propise gdje imaju ljudi koji su izuzeci u tome i gdje se oni drugačije tretiraju kao što je izuzetak recimo osoba koja ima ovaj, Sahib Buzur. Sahib je osoba izuzetak. Ona ne potpada pod, kod, eh, eh, regularni, normalni propis osoba eh, koji, koji su obavezno da se na određen način ponašaju prilikom čišćenja i uzimanja abdesta, gusula i tejama i tako dalje. Znači, oni imaju poseban status i poseban propis. Dobro ovdje, znači, ovdje, ovo, ja, sam malo proširio pitanje, zato što je spomenuta ova riječ, a inače da je ovaj ashab, da je bio tog tipa, znači ne bi bilo njemu, ne bi trebao da neke kefaret. Nego ovdje, znači, uh, Abdurrahman, e, kad je spomenuo, znači, to se misli da je on sličan toj osobi, znači, sličan toj osobi, takve osobe postoje u stvarnosti. Dobro, danas dalje. Kaže, u nastavku, poslanik sallallahu sallam njega pita, znači, ova, imaš li hrani? da nahrani 60 siromaha. Za svakog siromaha, ima oko toga razilaženog učenjaka, uglavnom e, stav, jedan stav je e, na tome da za svakog siromaha treba dati jedan mud, jedan mud, jedan pregršt pšenci ili neke druge hrane. Znači, jedan pregršt, znači što je, do, od, od se samilje, od toga se može napraviti, znači, ovaj, jedan velik obrok ili čak mogu dva obroka u toku dana se napraviti. E, pa naravno, oni, ovaj, kako je došlo u tekstu oni govorili da nema, e, pa nakon toga prošlo određeno vrijeme, pa je doneseno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, e, je znači hrana koja je otprilike u količini koja baš treba njemu za kefaret, u, toj, vrsti posudi koja zove zenbil, u stvari to je vrsta nešto današnjim, ono što mi zovemo sepetom, koja je napravljena od pruča, a u stvari pravi određenu, e, određenu znači, e, e, količinski, određena količina hrane u nju može stati, pa je tako i opisano, znači da u tu, vrstu posude ili sepeta može stati znači, 15 saa, a to jest znači, e, e, znači 15 sa puta po, po, po muda, to dođe taman za 60 siromaha, da po jedan mud da se nahrani. I onda je njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao da on to udijeli kao kefaret. I traži od njega da to Pa je, e, pa je naravno ovaj ono što je došlo u hadisu, poslije e, čovjek rekao da u e, da, da li treba da udjeli nekom koji je siromašniji od njeg i e, u predstavio se da je i rekao da je on u stvari, da ne zna da je neko siromašniji od njeg. Da li je to u stvarnosti bilo tako ili nije tako, to je sad priča za sebe, tako on bio uvjeren. Znači, tako je bio uvjeren da je u stvari on najsiromašniji, što je, što je uzrokovalo da je poslanik sam nasmijao za njegov takav gest jer se on zaklio čak, čak se on zakleo da nema u Medini siromašniji niko od njega. E, vjerovatno e, predstavlja zbog teškog stanja u kojem živi, da ne znam da neko može biti gorim stanju od njega. I naravno, poslanik sallallahu alaihi sallam e, je, kao što je došao u hadisu, rekao njemu da uzme tu hranu i odnesi svojoj porodici i da, i da troši unutar svoje kuće. I time završava tekst hadisa. Ovaj hadis ovaj, iz e, na osnovu njega i drugi rivajeta ima mnogo mesela jako bitni vezane za ovaj propis. Između ostalog, ovaj, zanimljiva mesela prije što uđemo ovdje što gula Abdullah, Abdullah Besam, da spominu meselo oko toga oni eh, on je nije spomenuo mesela oko toga, da li ovdje je došao propis kefareta za ono koji namjerno ima intimni odnos u toku dana Ramazana, da je kefaret, ovo, da kefaret na ovom stepenu, znači, ili osloboditi roba, ili dva, mjeseca uzastopno bez prikada se posti, ili 60 sirmana se nahrani. To je došlo za intimni odnos. Onda na osnovu, ovime, na osnovu ovog hadisa razilaženje da li se ovo odnosi i na hranu i na piće. Pa skupina učenjaka, mezebi imaju razilaženje oko toga, skupina učenjaka, znači skupina učenjaka smatra e, da se ovaj propis, znači kefaret, samo vraća na ono koji ima intimni odnos namjerno, svjesno u toku Ramazana. Ima taj kefaret. Druga skupina učenjaka smatra da analogno na ovo da se odnosi i na hranu i na piće. Ko namjerno, namjerno popije i pojede u jednom danu Ramazana, isti propis ovog ima kefarata koji je ovdje. Koji su to mezebi? Šta ste vi učili Mihalma, da se sjećate? Šta piše od Mihalu? Ako u toku dana Ramazana popiješ i pojedeš, kakav je propis? O Mihalu je, znači, hanefijski mezheb i malikijski mezheb su na tom stavu. Oni analogno na ovaj hadis, hadis je došao znači samo po pitanju intimnog odnosa, a oni analogno na to kažu i vrijedi to i za piće, jelo što? Pa kažu nije veća potreba za intimni odnos od hrane i pića. Osoba koja ima potrebu za hranom pićom, pićem i namjerno to uradi, nije preći od intimnog odnosa. Da isti propis imaju to što nije se desilo za vrijeme poslanika sallallahu da se desi da dođe neko požali se ja sam namjerno pojio popio eto ovaj, e, desilo mu se to, znači to, to ne mora znači da nije isti propis. Uglavnom, znači razilaženje postoji oko razumijevanja. Da li se analogno ovaj propis odnosi i na jelo i na piće ili se samo skraćuje na intimne odnose. Ambelije šafije kažu došlo je, e, došlo je, ovaj propis je došao samo za intimni odnos i na njih se skraćuje. Držimo se širijetskog teksta. I kažu, jer zašto težina intimnog odnosa u tome što za intimni odnos čovjek treba Znači, e, potreba da se e, pobudi njegovo tijelo, da ima želju za intimnim odnosom, to je već proces. Dok se za hranu, za piće može desiti da se čovjek, da, ovaj, da, da čovjek se može lakše suzdržati i tako dalje, a za hranu, a za, intimni odnos, za intimni odnos znači e, prestoji nekakav uvod ili nešto da se čovjek izloži tome pa da to učini. I zbog toga je takva žestoka kazna, odnosno kefaret. A pa ono gledajući ovako, ovaj, se potreba čovjeka i za hranom i za pićem i za intim odnosom je, tu je to nego podjednako. To je jedno i drugo i treće su tjelesne potrebe. Napraviti razliku između toga, ovaj, između toga troga, ovaj, napraviti razliku, znači može doći samo da kažemo striktno širijskom, da je došlo u hadisu, da ovo važi samo za intimni odnos, da ne važi za ostalo u redu. Ali pošto nije došlo u, u hadisu, Znači, ima smisla, ima osnova, znači, e, zato što su Hanefijski Meze Malikijski na tom stavu, znači, ima to smisla. Ima smisla, znači, da ovo razilaženje poimanje, da li se analogno e, odnosi na ovo ili ne, znači, ima osnova. Ima osnova, iako su to i badeti, iako je pitanje badeti, iako je pitanje kefaret. Znači, analogija u ovom slučaju, znači, nije, nije, nije sporna, nije tako daleko znači, jedini argument je Šafija, Hanabla kažu, mi imamo u tekstu, došlo samo za intimni odnos, nije došlo za ostalo i na tome skraćuju. Znači, a dok ovi kažu, dobro, nije došlo, ali čemu je razlika između toga? Šta prekrša onaj koji radi sa hranom i pićem? Čemu je razlika, a, recimo zna da je haram i zna da ne smije? Što ne bi treba imati nikakav kefaret, osim da napusti taj dan da se pokaje lađešanu? A ova ima tako težak kefaret. U čemu je suština, u čemu je razlika, jel? Prekršaj čini u ovim jedno od ova tri poznate stvari čime, čime se kvari pust. Tako da ova analogija koju pravi o, dva mezeba, znači ima ona smiza, nije tako daleka. Daleko, osim što kažemo, eto, mi se vraćamo na šarijaski tekst, držimo se njega i ona u je u tome, ne proširimo je propis dalje ono što nije došlo u širijeskom tekstu. Uglavnom da znate, znači oko toga ima razilaženje. Oko toga ima razilaženje. Uglavnom učenjaci hadisa, učenjaci hadisa, većina učenjaka hadisa naginje stavu ono čemu su šafi i hanabili e, naginju stavu u tome da u stvari da se drži ono što je došlo u širijskom tekstu. Da proširuju propis na ono zašto ne, dokaza. Dok, ovaj, Hanefije i Malikije proširuju propis analogno i na ostale stvari koje kvari post namjerno. Dobro. Ovdje što spomenuo Abdullah samo od Mesila su sljedeći. Uh, <clears throat> Većina učenjaka, odnosno ispravan stav, skoro je da nema razilaža oko toga, da je vađib osobi koja namjerno ima intimnost odnosu toliko e, Ramazana po danu, bez šerijeskog opravdanja, da je važib da, da učini kefaret koji je spomenut ovdje u, u hadisu. Međutim, različite se oko toga da li se ovaj propis odnosi na osobu koja i zaborava to učini. I zaborava. Znači, ako učini ovaj, osoba da, ćemo da, zaboravi da posti i da učini intimni odnos. Da li se ova isti propis odnosi na kefaret na njega? I tri mezeba su na tome, mimo šafija, znači. Hanefije, Malikije i Hanabile kažu Kažu, nema ovdje zaborava. Ne ono može čovjek zaboravi da, da posti. O tom smo govorili kad smo komentarsali ovaj, onaj hadis, u, 40 nebevi hadisa. Ufijan umeti, oprošteno momu umetu. Hata on isjan dom ali ono što uradi greškom i zaborava i ono na što bude prisiljen. To i zaborava, kažu tri mezeba, ne može čovjek zaboraviti da, ovaj, zaboravi da posti, a, a učini intimni odnos. Zašto? Zato, zato što je intimni odnos, kažu, proces. Nije to nešto dosi, ono, ko zalogaj rane, popiješ, a, postim. No, intimni odnos ima uvod. Znači uvod, sada se i sad ima uvod s tvoje strane, ima, ne samo uvod, imaš ti, ima ti supruga. I da nijedno ne skontate da, ste, da vi postite. To je jako teško, kažu u praksi, na, e, to da, da se zamisli. Šafi kažu ne, može. Šafi kažu može, ide može se zaboraviti, ide to, dešava se. A zaista, e, gledajući onako realno e, situacije, da se može zamisliti da se to desi e, i zaborava, moguće to se desi. Pogotovo, recimo, situacija da osoba poslije sabaha, nakon se hura, klanja sabah namaza, da legne sa suprugom u, postelji i zaborava se, probude i zanesu, onako usneni i tako dalje i učini intimni odnos da, nisu svjesni toga, da zaborave da postoji. To je moguće, može se to desiti, nije to toliko daleko. Ono je teži da se može desiti. I još malo neobično to da hajde može jedno zaboraviti, što je kako i drugo zaboravilo, to ide. Ali ovaj, ali da je moguće se desi to nekako i nekoj, e, kažemo, eto, daljini može se desiti, a to uglavnom se vraća između, da, da to bude između, između e, roba e, i, i Allaha znači osoba može tu slagat, ali da li zaista mogu doći u situaciju da, da, je zaboravila, da je smetnula se uma da posti, ovaj, moguće to zamisliti, Allah za najbolje, bliže su, bliže su šafije po tom pitanju, odnosno da se to vraća na osobu, na osobu koja to uradila, pa pitaš se to je zaborav uradio, pa ona kaže, znači, uzima, da se da je iskrena i kaže da je to radla i zaborava, prihvati se to od nje i da ne treba radke farat Dobro. Znači, oko toga, ovaj, e, oko toga, i ovdje čak i Abdullah Besam, on je nagi u stavu, kaže, uh, kaže, takadne mene sahih, enehu lese alihi, lese alihi kefare, po pitanju ono koji zaborava uradi. Znači, nije, znači, prihvata se ta, da može u zaborav da se to desi. Dobro. Od imama Ahmeda, naravno, pazi, u meselama, uglavnom, svi u meselama imama Ahmeda, uglavnom ima dva, tri stava. Ovaj, koji god od mezheba ostali stavo imaš, kod mama Ahmeda naćeš koji poklapa se sa nekim od drugih mezheba. Jer mama Ahmeda zaista preneseno, znači, po pitanju hanbelijskog mezheba, znači, ima, imate ovaj, često od mama Ahmeda dva, tri, četiri, pet stavova po jednom tistom pitanju. E, to su prenosili, prenosili njegovi učenici, njegovi čtihate, e, e, njegovi čtiha, njegova mišljenja po određenim meselama. Tako da obično, znači, sve što ima u drugim mezhebom, znači, kod mama Ahmeda rivajet. Potom da ima na to stavu. A, naravno, zna se tačno šta je, šta je na čemu je mezeb. Dobro. E, sljedeća mesela u kojoj činjaci razilaze ovdje, i to je jako krupna mesela, a to je u stvari, da li je vađivo kefare da bude ale tehir ili tertib? Znači, da li mora ići ovim redoslijedom ili može tahir šta osoba izabere koja je vršila prekršaj. Šta, e, e, šta, da izabere, ili će osloboditi roba, a robova danas nemamo. imamo, e, ili će ovaj, poslije dva mjeseca uzastopno, ili na hran 64. romaha. Da li ima izbora šta hoće od toga, ili mora ići ovim redoslijedom kako došlo u hadisu. Znači ide redoslijed da nema roba, onda mora poslije dva mjeseca uzastopno, ako to nije u stanju, a to su uglavnom rijetke situacije da osoba nije u stanju, osim da bude ova, ova bolesna osoba koja znači, ima jaku potrebu za intimni odnos i ne može to izdržati, ne može saburati na tome. A to su iznimne situacije. Tek onda dolazi poslije da nahrani 60 siromaha. Ako nije u stanju da posti uzastopno dva mjeseca. Kad kažem ovdje uzastopno, odmah da znate, ovaj, eh, ne prekida uzastopnost ako naiđe neki dan koji šerijatski nije dozvoljeno postiti, poput Bajrama, da Bajram prekine uzastopni post. Da dan Bajrama nije dozvoljeno postiti. Znači, taj prijeko se desi tada, znači on ne narušava, ne narušava post, uzastopni post dva mjeseca. Uglavnom, po ovom pitanju znači, imamo poznato razilaženje. Džumhur učenjaka je na stavu. Džumhur učenjaka, znači, e, na čemu je šafijski meze hanefijski i hambelijski. E, na stavu su da mora ići po redoslijedu. Znači mora ići po ovom redoslijedu ovdje kako spomenuti u hadisu. Ako nemaš roba, onda moraš post dva mjeseca uzastopno, ako ne možeš post dva mjeseca uzastopno, onda tek nahrani 60 siromaha. Šta je njima dokaz? Dokaz ovaj hadis. Kažu u hadisu jasno došlo spomenuto da je poslanik sam pitao redoslijedom ovim. Nije mu rekao možeš li ovo ili ovo ili ovo. Pa da on kaže e, mogu ovo. E, I to je inače stavi inače od učenjaka, od Sufjana Sevrija, od Evzaja i tako dalje, od skupine učenjaka. Kažu da ovaj, da ovaj hadis, da ovaj hadis znači da on, da, ovo što je, što je eh, poslanik sam sam išao baš ovim redoslijedom da ukazuje da je to vađb. A ne da, ima se izbora u tome. je, ima Malik i rivati od mama Ahmeda naravno, E, su na stavu, znači malikijski mezepom se izdvojio i kažu ale tahir. Ima izbora. Šta im je dokaz? Dokaz je hadis u dva sahiha. Mutafekun alihi, hadis od Ebu Hureyre. Kaže, ene ređulen eftare fi Ramadan. Neki čovjek je kaže, omrsio se u Ramazanu. Neki kritikuju ovo prevođenje omrsio se kad nije to kršćani se mrsi, ne mrsi, pa ne znam koji ima bolji izraz za ovome su mrsio se. Još je su dan, i tu dan, iftari se naveče. Kako šeš, koji izraz od mrsio? Siromašan je naš jezik. Prekino post, to je malo više riječi, s jednom riječi. Ruču, je. <laughs> A? A cijetu dlači neka vraća čije sad mrsio ne mrsio. Kao treba izbjegavati taj izraz. Došao mi jedan broj prigovoriti, treba izbjegavati taj izraz o mrsio, kada tu krčani mrsi se, ne mrsi. Pusto vjećivanje. A to je riješ drugu uzeo. Pa ne znam, nešto. Ovo je dat alternativu, jel? Uglavnom, kaže, došao je neki čovjek da nastavimo hadis, motefiku na liho debu Hureyri, i omrsio se u toku Ramazana. Kaže, fa amarahu nebiju sallallahu alaihi wa sallam, en ju kefire, kaže, pa mu naredio vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam da učini kefaret, Kaže, bi itqi rekabe, kaže, oslobađanjem roba, eu sijami sharin šehrin ili kaže, ili, ili kaže da posti dva mjeseca uzastopno, au it am miskina, ili da nahrani 60 siromaha. Kaže, u hadisu, kažu, e, Malikije kažu, kaže, auđebe tahir, znači to što znači da ima izbora. Rekao, ili ovo, ili ovo, ili ovo. Tekst hadisa, ili ovo, ili ovo, ili ovo. Kad dođe nešto ili, znači imaš izbora. I gledaš s ove strane, znači, pošto ovo je hadis, ovaj, ovaj hadis, znači, eh, u dva sahiha došao od Buhuriri, vjerodostojan, eh, stav Malikija ima smisla. Ima smisla, ima snagu. Ima snagu. Po pitanju ovog propisa, znači. E, što znači da, da e, ovaj hadis, sa se može dokazivati da svodi, da svodi e, ono što je došlo u, ovom rivajetu koji smo, mi imali ovdje, u kojem je spomenuto znači da išlo, ovaj, da je išlo ovim redoslijedom, da je u jel, e, e, da, ga svodi na to da, ne mora znači da je vađib ovako kako je poslanik sam samim ovim redoslijedom ovaj, tražio od ovog, ovoga saba e, koji, je, koji je načinio ovaj prekršaj. Osim što druga strana odgovara, kažu da je ovom hadisu u stvari prepričan događaj. Da li je ovo isti događaj ili neki drugi? Možda je prepričan drugim riječima, a ovaj detaljnije opisan, pa ovaj gdje je detaljno opisano, pojašnjeno kako je se desilo. A ovaj prepričan i samo prepričan. U svakom slučaju, znači, ovaj, mi se vraćamo na, ovaj, tekst hadisa. U tekstu hadisa, u ovom ovdje je došlo da je on njemu enju kefire bi itkin, da, znači, tražio da učini kefaret sa oslobađanje roba Sijami, ili, pa opet, ili nakon toga, nakon dva mjeseca uzastopno, ili kaže 60 siromaha. To eu ili, znači, ima svoju snagu. Znači, ne bi to Ebu Hureyre radijalahu rekao, da, da to nije tako bilo, nego pisao bi, znači, da mu išao, da mu je rekao ovo, pa ovo, pa ovo kao što je došlo u ovom rivajetu. U svakom slučaju, znači, to je razilaženje mezebima i, e, i poznato je razilaženje, Naravno, shodno sad kako gdje ko uči, kojoj školi, nauči taj stav i njega slijedi. <clears throat> Zatim nakon ovoga poslije sljedeća mesela, naravno opet posjećam, znači e, ovaj, mi ovo što obrađujem spominjem mesele na izgrađen novim hadisma, nije nam cilj da tu apsolviramo temu, da sve moguće dokaze kažemo, da ovo nagnimo, ovom da nostavu, da kažeš ja sam ovu, ovu temu završio riješio. Nije nam tu cilj je da se navikavamo na širijaske tekstove i E, e, kako učenjaci izvlače dokaze iz zaključke tekstova. I naravno da uzimamo znanje iz toga, a ne da, da kažemo da smo mi sad ovdje ovaj, ovaj, tu je tema obradili, da više nema šta se priče protiv toga, jel? I nakon toga. Dobro. E, sljedeća mesela koja se vraća na, ovaj hadis, a to je da li osoba koja nije u stanju da učini kefaret zbog nemogućnosti, da li spada sa njih obaveza kefareta? na znači, čemu znači, je hambelijski mezeb? Hambelijski mezeb je na tome. Znači, osoba koja nije u stanju da učini kefare, spada sa nje obaveza. A to je jedan stav ovoj mama Šafije. Šta im je dokaz? Pa kaže, vjerovjesnik, sallallahu alaihi sallam, je kaže, dao olakšicu ovom čovjeku, dao mu je olakšicu, kaže, da nahrani sa tim e, hurmama, datulama, da nahrani svoj porodc. Kaže da je bio, kef, e, kaže da je bio kefaret Eh, da nije bilo ispravno dadnik eh, ovaj eh, kefaret osim znači osim da on dadne ovaj, nekom drugom da on mora lično dati kefaret ne bi mu to dozvolio znači ne bi mu to dozvolio ne bi, ne mu dozvolio da, da, da sebi uzme to nego, nego bi rekao, jel ti kefaret moraš dati nekom drugom, a tebi kad neko drugi dadne sadaku, ti koristi za sebe sadaku. kefaret ne možeš ti koristiti. Znači da, da, kažemo analogom ovom hadisu, neko kaže, eto ja ovaj, recimo za, za mjesec, recimo sad, evo, da, da napravim analogiju na ovo. Osoba, e, Dido i Nana, ne mogu da posti za Ramazan zbog starosti. Zato što stari imaju pravo ovaj, olakšicu da koriste, da ne postije za Ramazan. I onda oni trebaju za ti 30 dana radnu kefaret. Kefaret daju ona minimum, recimo kad pretočili u hranu, 37,5 kila brašna i on kaže, pošto mi svakako je penzioneri u nemogućnosti, svakako smo i mi fukara nešto, što će nekom drugom kad sam imao potrebe? Seb samom dadneš. Kefaret sam sebi dadneš. Jel može tako? Šta je dokaz? Pa evo, i on se kaže, i oni su da, da prime se da, da je tekst tako? Po ovom bi bilo, ako osoba u potrebi, da može sama sebi kefaret uzeti. Ako nije u mogućnosti, Odnosno, se, znači, spada ovdje odgovornost. Nisu mogućnost neške faret nekom drugom, pa onda kad računaš nisam mogućnosti, znači spada sa mene obaveze i tako dalje. E, džumhur učenjaka, a to su ostala tri mezeba, stav e, tri mezeba, kaže la teskut bil i'asar, da ne spada obaveza kefareta zbog nemogućnosti davanja kefareta. Osoba ako nije moguće sada da dane kefaret, kada bude u mogućnosti oba da dane kefaret. Pa tako recimo i e, Dido i Nana koji za Ramazan ne mogu dati kefaret zbog nemogućnosti, trenutne mogućnosti da ne daju. Znači ne spada sa njih ta obaveza, nego u onoj mogućnosti nakon 5, 10 mjeseci, godinu dana, 2, 3, kad budu mogućnosti da daju kefaret za taj Ramazan, obavezno da daju, daju kefaret za taj Ramazan. A dobro, ali kako onda odgovoriti na ovaj hadis? Pa kaže, oni nije dokaz uopšte u hadisu da je spala sa njeg odgovornost. Da je sa njih spala odgovornost uopšte da je i dati. <clears throat> Znači, hadis ne ukazuje na to. Kaže da hadis ukazuje na to da, je, ovaj, da, oni nisu obavezni. E, to što je poslanik sam selem prešutio tu stvar, to ne znači da, da, nije, da, nije on bio obavezan. Kaže, osnova je da ostaje on obavezan da neke kefaret. Što kaže? Analogno na ostale kefarete. Koji je ostali kefaret? Osoba kada nešto uradi za što treba dati kefaret, primjer radi zakljetva zakleo se Allahom Đelešanuhu nešto u budućnosti da će uraditi ili neće uraditi pa učini suprotno tome. Obavezno dadne kefaret. Kefaret je mi, zaklitve. I trenutno tad nema. Pogotovo i momci ovi što oženjeni, nemaju para, žive od babi i mami, nemaju. Što pa sad ja nema, znači spada samo na odgovornost. Ne. Kad budeš u mogućnosti, kad budeš u mogućnosti, svejedno mogućnosti dobio hediju makar kad buduš mogućnost, dužan si obavljati zadaničke farete. Na tome većina učenjaka to je ispravan stav, a ne da spada sa tebe odgovornost. A odakle, kako onda objasniti ovdje ova olakšica što je poslanik sallallahu njemu dozvolio da nahrani svoj porod? Neki učenjaci kažu to je uradio uh, poslanik sallallahu, ali se to je dozvoljeno, kažu slučaj kada tebi neko drugi dadne. Kaže, inel mu kefire, i da kefere anhu gajruhu, kaže onaj koji treba dane kefaret, pa neko drugi za njeg dadne kefaret, kaže džaze en jekule minhu wa ehlehu. znači, kada neko drugi za tebe kefaret, onda je dozvoljeno da ti, ako imaš potrebe za time, da ti uzmeš i da ti nahraniš svoju porodicu. To je jedan, jedno od objašnjenja, jel, kako, kako razumijete onda hadis, što mu je dozvolio uopšte, onda on sebi uzme to, jel. Dobro. Ovaj tekst hadisa, znači što su uglavnom te, te dvije, e, dvije mesele najbitnije vezane, ili tri, prvu što spomenuo, što nije spomenuo bila Besam, e, ovaj hadis znači ukazuje, na to da je intimni odnos namjerno, svjesno u toku dana, mjeseca Ramazana, da je to od vaheš e, muhlekat, Zašto? da to da u od uh, velikih grijeha. Iz, iz kog razloga? Zato što sam ovaj ashab rekao helektu propao sam. Nije mu rekao poslanskama nisi propao, ba, nema veze, hajde ba. Nemoj skirat. Malo pazi, ali nemoj, jel? Nemoj skirat. Ne, nego potvrdio tu stvar. Jest, prekršaj je napravio velik. Što ukazuje da je, to, da veliki grije, da nije dozvoljeno, da musliman čak ne treba sebe, ovaj, mi znamo osnovno da je osnovno dozvoljeno poljubiti suprugu tokom mjeseca Ramazana, zagrili suprugu, nema smetnije, ali može možda sebe u situaciju, malo pomalo tam vam i je prevarila nas. Nije to lako prevariti, pa jest, znači, prevarilo, znači, do, do prevari, dođe, to, ono kaj nismo mogli više saburati, pa nisu, halo, što su uopće dolazi u takvu situaciju, što se stavljaš u takvu situaciju? E, a to je u stvari poznato. znači e, osoba treba izbjegavati ono što ga može dovest, odvest u prekršaj. I to je poznato. E, poznato u šerijatu, šerijatski tekstovi o tome govori u mnogim situacijama. Ako ćete nešto odvesti u fitnu, da će napraviti prekršaj, bježi od toga. Ako osoba ode na mjesto gdje se čine harami, i sam može upadne u te harame. to treba bježati od toga. A ne kaže, ne, ja sam jako imana, ne bojim se ja ja sam jakog imana, Allah je sa mnom i ovaj, hoću, da se isprobam ono, da vidi. Na. I onda padne. Znači, osnova je, znači, firaru al fitne. Da bježiš od fitne. Kak je fitne? Ono što će dovesti škrinje, bježi od toga. I zato došlo širijetskim tekstovima. Znači, mnoge stvari pojašnjene. Relacija muška i ženska. Znači, šarijet potom pitanje jako strog. I čovjek koji poznaje stvarnost, kad vidi te propise, vidi veličinu šarijeta u tome. Allah što nas dobro poznaje na nas dobro je poznaje nas po pitanju toga. Sklonost muška prema žensku, normalno muško i žensko ima sklonost jedno prema drugom. I zato što propisi nema, bez, nema osamljivanja, znači nema osamljivanja, nema bez mahrema, nema bezvizna komunikacija. I ono poznato kod nas, ono, onaj, što kaže za žensko, ne može žensko ima prijatelja. Znači, ili ti je babo, ili ti je brat, ili ti je muž. Mahrem. Ostalo, ostalo bježi. Nema što osim u nuždi. I ta relacija, kad se ona pogleda, znači zašto ima smisla? I zaista to, to, odgoj ljudima. I tako treba, naravno ne treba ići u krajnost, ono, kao što neki znaju, ono, sebi, otežava sam sebi život. Ali te granice treba poštiti. I one govore stvari koliko Allahšan poznaje našu prirodu. I na čemu nas je stvorio. I sad mi, pošto smo takvi poprije, sad, sad, sad mi sami trebamo letiti u Belaju, misibete. Čovjek treba od toga bježati. Treba bježati od toga da gleda ono što ga može navesti na haram. Da sluša ono, da otvara ono što, što, e, može, ga navesti da čini haram. E, I šta je onda problem? Osoba kada upadne u te harame i navikne se na njih, postane mu navika. E sad kad ne mogu se lahko, kaže, klonite. Znam da je haram, znam da je grije, kajem se stalno, a stalno straja u njemu. Što? Zato što se naviku. Već ono, probilo probio je tu, tu, ovaj, tu granicu, tu zonu više je teško se odviknuti. Navika je strašna stvar. E, što mi smo govorili o nekim situacijama o navike. Navika ima problem. Da stekneš neku dobru naviku, treba ti vremena. Da se odvikneš loše navike, treba ti vremena. Gotovo imaju knjige napisane. Da bi čovjek stekao neku određenu naviku, mora je ponavljati. Recimo, oče osoba da klanja, ja sam to spominjao, oče osoba da klanja kjamu lejli pa su neka istraživanja napravljena, da bi osoba postala navika da klanja kijamu li svaku noć, mora ustrajati, otprilike zavisi od ljudske prirode, otprilike recimo negdje oko 20 dana, 15 do 20 dana noći, da ustaje namjerno, svjesno da se budi sa svim satovima i svako živi da ga budi, da se on navikne. E onda poslije toga prelazimo u naviku naviku, tjelesnu naviku, da ustaje, normalno ustaje bez belima, onda i šeki bježi od tebe, šeitan, vidi naviku, idi. on, a prije toga te saliči. Tako isto, e, to je da, stekneš naviku. Znači, moraš ustrajati, neće konstantno svaki dan da ponavljaš, isto ko pranje zuba, da djecu naviku da peru zube, moraš, mora ga iz početka ono, tjera, tjera, tjera, tjera, tjera, on se sam navikne i uvijek peri, kako god idu to naveći i tako dalje. Obrnuto, kad osoba upadne u harame, i počne radi haram konstantno, svaki dan ide na porno strance, svaki dan, aha, i nakon 20 dana, pogotovo, kad ne mogu se kaže izvući, pa kako će izvući, je postala navika. Ti šta god radiš, odmah te navodi na to, odmah ide, prirodna navikost na to. Navikost na to ko pranje zuba, znači ideš na to zato što si naviku, znači prestalo, postalo ti sastavni dio tvoje rutine života. Tako se navikneš. Da bi se protiv toga, da bi se toga odviko, znači moraš baš borbu da vodiš, protiv svog nefsa da zabraniš, da, da skloniš to od sebe, da se kloniš, da, bježiš bukvalno od toga, da bi se odvikao od tog harama. Znači, suprotna operacija, moraš da borbu da vodiš, da bi to prekinat prestani navika. <clears throat> ne znam kako smo na tu temu. Dobro, da se vratimo ovamo u hadis. Uglavnom, uh, Abdullah Besam kaže ovdje, hadis ukazuje također na obavezu kefareta, po ovom ovdje shodno razilaženju, znači ili po redoslijedu ili, po izboru shodno razilaženja koji smo spomenuli. Također hadis ukazuje postavu učenjaka, znači po džumhuru, po tri mezeba, da ne spada obaveza da učini kefaret onaj koji nije u mogućnosti trenutnoj, nego da treba poslije kada bude u mogućnosti. E, također hadis ukazuje da je dozvoljeno učiniti kefaret za nekog drugog, znači stranac da učini kefare za nekog drugog i da se, da se broji za njega, da je to dozvoljeno kao što radi poslanik sam za ovoga shaba. E, e, hadis, ovdje hadis po, po, po skupinu ovaj hadis ukazuje da se ovo odnosi samo na, da ovaj kefare samo za ono koji učini intimne odnose, da se ne odnosi na hranu i piće, a spomenuli smo razilaženja učenjaka oko toga. <clears throat> Dobro. E, razilaženja kojeg sam spomenuli ovdje po pitanju ovog jela i pića. E, uglavnom osoba, također hadis kaže, ukazuje na to da osoba koja učini određeni grijeh u kojem nema hadda, nema šerijetske kazne koja je određena šerijetskim tekstovima i dođe, e, e, dođe, odnosno pokaje se, E, pokaje se e, za taj grije koju radila, e, ta osoba laju azer, la znači ona se ne kažnjava šerijatski ta azirom, to je, kazna koju odredi, odredi kadija. da, kad, bi, bilo ovo kažnjivo, kod kadije? Ova osoba sama skontala da je napravila prekršaj, pokajala se i nema kazni za njih šerijatski. Nema svakako širijeskom tekstu. Ali kažemo, kad bi bilo kod kadije, kažemo, da se zna određena osoba kojoj je normalna stvar tog Ramazana da ima intimni odnos sa suprugom. I posljedeći dva svjedoka kod kadije da ta osoba rad tog Ramazana ima, ima intimni odnos sa suprugom a u ovom slučaju može se odnositi analogno i na jelo i piće. I prijavi se kod kadije, recimo za jelo i piće, odmah ne može za intimno odnos, teško je znat da osoba ima intimno odnos jer to je skrivena stvar. Ali recimo hrana i piće, vidiš muslimana u muslimanskoj sredini da jede i pije tok Ramazana. I prijaviš ga kod kadije da, on mrsi u tok Ramazana, a nema širijskog opravdanja. Privede se kod kadije i kaže njemu kadija što ne postiš. Ako nema šerijskog opravdanja, određujemo kadija šerijsku kaznu vanjem. odgojnu kaznu toliko toliko običajeva za takav prekršaj e, da to više ne bi ponavljao. A ta, kazna se zove tazir, znači šerijetska kazna koju određuje kadija shodno prekršaj koju osoba uradi. A ovo je prekršaj, nema sumnje. Osoba koja to radi u muslimanskoj sredini, e, znači e, jede i pije ili ima intimni odnos namjerno, svjesno i ljudi to vide i prijave kod kadije, ta osoba se kažnjava. Kad se ne bi kaznila? Kad ona sama prizna grijeh i pokaja se. Pita učenom, dođe u, džamiju, meši, kaže šta da uradim, napravio sam prekršaj, da mi Allah oprosti, šta trebam da uradim, gdje sadaku, gdje mevlu, gdje ovo, gdje ono, da, se iskupi. Znači, takva osoba se pokajala. Takva osoba se pokajala za raskod ovo koji to namjerno strajava u tome. Dobro. S ovim smo došli ovaj hadis, ovaj hadis malo veći, ima više mesela. Naravno, ovaj hadis ima još jednu, jednu zanimljivu stvar, ovdje nisam spomenuo, ovaj Abdullah Besama, to je kada se čini kefaret, za post. Da li je uslov, kad kaže ono treba 10 siromaha nahraniti, u ovom slučaju 60. Da li je uslov da moraš baš naći 60 siromaha različitih ili jednog te istog, pa svaki rašti dan po jednog te istog hranit, ili može, može da se dadne jednom za 60 osoba, ili porod za 60 osoba. Ovaj hadis je dokaz da kefaret kad radiš, ono za 10, za 10 ljudi, kefaret za zakletvu. kada daješ ljudi, nije uslo da moraš naći naši, ko su ljudi nekad često, ono, ko, ko nije iskustva, svim kaže, ja, gdje ću naći deset ono? Ja, gdje ću jednog i nekako, ali deset. Ili jednog ti isto, pa svaki dan ga hrani. znači, da li je uslov znači, da, da moraš rašiti siromahe naći ili mogu, mogu jedni te isti bit, ovdje u obrocima, da bude 60 obroka, 10 obroka, zavisi od kefareta, a da može u stvari jedne te iste osobe ovdje u slučaju poroca Jer ovdje poslanik sada dao njemu da nahrani svoju porodcu. Da, da, nahrani svoju porodcu, što znači ako nahrani svoju porodcu, znači to se odnosi na 60 obroka, za 60 siromaha, a unutar porodci ima još, još gori bela. Šta? Imaju djeca. Imaju žena, možda žena ne postoji uopšte. Imaju djeca. Znači i njima se broji to. I njima se broji da jedu. Bitno je da su siromasi, da, da, je, da u količinski, e, znači ovdje sad ima razinaš kod toga, kod učenjaka. Jedni kažu ibrejte u količini, da bude za 60 siromaha, za 10 siromaha. Drugi kaže ne, ibret je da mora biti tačno 10 koji su punoljetni, pametni, koji ovo, ne, budu i tako dalje. Ima oko toga ali dokaz je ispravan da nema smeta da porodici, unutar to porodice jedu djeca i žena, a, da se taj kefaret broji i, e, i da znači nije usto da mora biti pojedinačno osoba koja provjereno da je, da je punoljetna i da posti i da je, da je, naravno, većinu učenjaka mora biti musliman, ne može se ne musliman tu dati. I ima ovdje naravno još jedno razilaženje kod toga eh, da ovaj, eh, kada se oslobađa, kod nas nije roba, nije toliko zanima mesela, ali ovaj, da, rob, li rob mora biti musliman ili može nemusliman, e, pa Hanefije kažu da u, ovdje u hadisu nije spomenuto, kaže e, e, to te karekabe da oslobodiš roba, nije rečeno u kojoj roba muslimana ili muslimana. Po Hanefijama može da bude rob nemusliman, dok kod džubora učenjaka mora biti musliman da se oslobodi. Zašto? Zato što u drugim rivajetima, u drugim stvari propsima gdje je došao kefaret, kefaret recimo za, za ovaj, ubistvo iz greške, i kefaret je min da mora biti ovaj, da mora biti muslim, eh, da mora rob biti musliman, da ne može biti nemusliman. I to je ispravno stav Allah najbolje. I s time smo završili ovaj dio. Subhanak kallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Pa ćemo nastaviti dalje nakon pauze. Andalusam Andalusam